Creștine sunt din leagăn și țin cu tărie credința pe care am primit-o în botez. Această credință-i lumină și viață și sunt fericit că schemat să o urmez. Cred, Doamne, în Tine și nădăjduiesc, cu a mea credință să mă mântuiesc, Cred, Doamne, în Tine și nădăjduiesc, Cu a mea credință să mă mântuiesc.